This crusade, crusade, crusade, crusade, crusade, crusade, this war on terrorism is going to take a while. www.paltak.com Sova put vjernika. All your armies, all your fighters, all your tanks, and all your soldiers against the boy, holding a stone, standing there all alone. In his eyes, I see the sun. In his smile, I see the moon. And I wonder, I only wonder, who is weak and who is strong? Who is right and who is wrong? And I wish I only wish that the truth has a tongue. Takom soba pun jednika. a neće biti ono što Svi putevi će biti zatrpani. Ostaje samo put vjernika. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا كذلك dobro zna one među vama koji su druge zadržavali i prijateljima svojim govorili, priključite se nama. A samo su neki u boj išli, ne želeći da vam pomognu. A kad zavlada strah, vidiš ih kako gledaju u tebe, kolutajući svojim očima kao pred smrt one svješćeni. Čim strah mine, Oni vas psuju svojim oštrim jezicima. I bit će ono što Allah hoće, a neće biti ono što vi. Dobar put vjerni. Dobar put vjerni www.paltak.com Sova put vjernika Istinski naslednici vjerovjesnika. koje ne možete čuti sa novotarskih, nego samo sa sunnetskih mimbera. Posjetite nas na www.paltal.com Soba put vjernika. كلمتان حبيبتان إلا الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده Где осуществится знание? Jel to spoznaje Allah te bareke ve taala? Jel to inna ma yahsha Allahu min ibadi al ulama? Jel to bogobojaznost prema Allahu te bareke ve taala? Da se tako obhodiš prema musliman, da je najgori. Jel to il Gdje si to naučio? Daj nam učenjaka koji, od koga si to naučio? Daj nam njegovo ime. Koji je to učenjak rekao? Gdje si to znanje pokupio? Jel to ta bogobojaznost što si je sticao godinama? Jesi to naučio u halkama što zagovaraš da se u halkama uči i da se na koljenima uči i da se znanje ne uzima iz knjige? Gdje si ti to znanje pokupio? Jesi to pokupio iz knjige ili si u halkama pokupio? Ili je to plod tvoje strasti i tvog kibura i tvog neiskrenog nijeta provodeći godine i tražeći, tražeći znanje nisi uspio svoj nijet da očistiš? nisi uspio ono najbitnije inna ma yahshallahi min ibadi alima nisi od onih za koje Allah te bareke od Allah kaže inna ma yahshallahi min ibadi alima od Allaha se Allaha se te bareke od Allah boji od njegovih robova učenjaci Najgore vam je, braće, kada ljudi znaju hadise, a stavljaju im džemnije mjesto. Najgore ljudi kada poznaju stotine i hiljade hadisa i onda ti isprevrće i, po, i poredati hadise gdje im nije mjesto i ti zamisliš da je to zaista tako. Ti pomisliš da je to uistinu tako. E to su vam najgori ljudi. Da smo htjeli, mogli smo ga s njime uzići. Ali se on ovom svijetu okrenuo pa ga šeitan dostigao i on je zalutao. Ako si nasljednik vjerovjesnika, gdje su ti rane vjerovjesnika? Gdje su ti ezijeti koje su trpili vjerovjesnici, gdje su ti musibeti što su trpili vjerovjesnici, gdje su bolovi, udarci, progoni, ponižavanje, pomalovažavanje, izrugivanje, utjerivanje, ulaž, gdje ti je tu? Ne vidimo to kod vas, ne vidimo. Sami kažete da možete to govoriti znanje pred bijelom kuću. Kako je to znanje? Kada je bijela kuća zadovoljna s takvim znanjem? Ta'ala عظيما ليس إلا كالحسيب يا عظيما ليس إلا Da li je on to znanje stekao da bi ponižavao drugi? U hadisu gdje kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam onaj ko bude sticao znanje radi dunjaluka ili da bi se raspravljao sa učenjacima ili da bi se oholio nad, nad pobožnjacima, nad neznalicama. Tako kaže, neće osjetiti miri iz dženneta.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 Koga on Đelešanu na pravi put uputi, ta je od upućenih, a koga on Subhane i svoje pravednosti ostavi u zabludi, nećeš naći nikoga da ga na pravi put izvede. A zatim, draga moja braćo, hvala Allahu te barek je teala, koji nas je uputio na pravi put. Hvala Allahu te barek je teala, koji nam je dao ispravnu ulemu. Hvala Allahu te bareke o teala koji nam je dao ulemu. Hvala mu subhane koji nas je uputio da slijedimo ispravnu ulemu. Njemu uzvišenom hvala na mnogim blagodatima koje mi ili znamo ili ne znamo ili smo ih svjesni ili ih nismo svjesni. Njemu uzvišeno zahvala na svim blagodatima koje nam je te bareke o teala koje nam je on uzvišeni dao. Draga moja braćo, tema na koju sam se danas odlučio jeste govor o islamskim učenjacima. Znači, islamska ulema. Kaže Allah te bareke wa ta'ala Innama jahša Allahe men ibadihi al ulema. Allah te bareke wa ta'ala se boje od njegovih robova, ulema, učenjaci. Najviše se Allaha te bareke wa ta'ala boje od njegovih robova, učenjaci. Šta znači ove riječi? Kaže Hasan el Basri u pogledu ovog ajeta, onaj ko se Allaha te bareke ove teala ne boji, taj nije učen. Onaj ko se Allaha boji, on je učen. Onaj znači ko se Allaha te bareke ove teala, ove teala boji, on je učen. A kako ne bi bio učen? I kako se ne bi bojao Allaha te bareke o teala, kada je on naučio ko je njegov gospodar, kada je ga on spoznu, spoznuo je njegova savršena svojstva i najljepša imena. Upoznao je Allaha te bareke o teala i zavolio ga, zavolio ga i svjestan je Allahove te bareke o teala veličine i zato ga se i boji. Zato što je on godinama proveo u halkama sjedeći i tražeći znanje, stičući znanje i to znanje ga je dovelo do toga da se on Allah Allaha Tebareke Oteala boji. A onaj ko se Allah Allaha Tebareke Oteala boji, dragama braću, da li će taj insan oholit se, uzdizat se na drugima? Da li će taj insan ponižavat muslimane? Da li je on to znanje stekao da bi ponižavao drugi? U hadisu gdje kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam onaj ko bude sticao znanje radi dunjaluka ili da bi se raspravljao sa učenjacima ili da bi se oholio nad, nad pobožnjacima, nad neznalicama. Tako kaže, neće osjetiti miri iz dženneta. A njegov miri se osjeti na 500 godina. Neće osjetiti miri iz dženneta Onaj ko se bude, ko bude imao ove tri kategorije ko sebe. Ko bude tražio znanje da bi se oholio nad ljudima. Ko bude tražio znanje da bi ponižavao druge. Da bi im govorio ja vas množim s nulom. Zar to nije kibur? Zar to nije oholost? Zar to nije oholost? Gdje si sticao znanje? Jel to spoznaje Allah, te bareke o tala? Jel to innama jahša Allahi mene ibad jel ulema? Jel to bogobojaznost prema Allahu te bareke o tala? Da se tako obhodiš prema muslimanu? Da je najgori? Jel to ilm? Gdje si to naučio? Daj nam učenjaka koji, od koga si to naučio? Daj nam njegovo ime. Koji je to učenjak rekao? Gdje si to znanje pokupio? Jel to ta bogobojazna što si je sticao godinama? Jesi to naučio u halkama što zagovaraš da se u halkama uči i da se na koljenima uči i da se znanje ne uzima iz knjige? Gdje si ti to znanje pokupio? Jesi to pokupio iz knjige ili si u halkama pokupio? Ili je to plod tvoje strasti i tvog kibura i tvog neiskrenog nijeta provodeći godine i tražeći, tražeći znanje nisi uspio svoj nijed da očistiš. Nisi uspio ono najbitnije. Innema jahša Allahi mene ibadi aluna. Nisi od onih za koje Allah te bareke od Allah kaže innema jahša Allahi mene ibadi aluna. Od Allaha se Allaha se te bareke u tala boji od njegovih robova učenjaci. Kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam Nema čovjeka koji ponizi muslimana na javnom mjestu oskrnavljajući njegovu, ča, njegovu svetost i oštećujući njegovu čast a da ga Allah te bareke o teala neće puniziti onda kada bude želio njegovu pomoć. Nema ni jednog čovjeka koji pomogne muslimana na mjestu gdje se skrnavi njegova čast i ruši njegova svetost, a da ga Allah ne pomogne onda kada bude, kada bude želio kada bude želio njegovu pomoć. Ovaj hadis bilježi Ebu Daud Ahmed, a dobrim ga je ocijenio, šejh Albani rahmetullahi alejh. Ponovit ćemo još jednom šejh Albani rahmetullahi alejh. Vidi kako ovi tekvire učenjake. A donose rahmet na njih. Šejh Albani rahmetullahi alejh. I dalje kaže Ata ibn Rebah Zar poričete da su pored vas plemeniti pisari? Zar to poričete? Jedan s desni, a drugi s lijeve strane. I čovjek ne izusti ni jednu riječ. I čovjek ne izusti ni jednu riječ, a da pored njega nije onaj koji zapisuje. Da pored njega nije onaj koji zapisuje. Zar se, stid, zar se ne stidite da sutra, kada se vaši listovi razastru, knjiga vaših dijela otvori, da većinu vaših dijela zapisanih u njoj nađete, da nisu ni od vjere, niti od vašeg, niti od vašeg dunjaloga. Znači, sutra dan, na sudnjem dan, kad se otvore knjige i kad u knjigama bude pisalo šta je tvoj jezik govorio, kad bude pisalo šta je tvoj jezik govorio, a nije govorio ništa ni odvjere, niti je govorio u pogledu svog dunjaluka, ono što mu je potrebno, nego je se ticu s onim što ga se ne tiči. Ticu je se s onim što ga se ne tiči. Ovo je isto tako što je rekao Ata ibn Reba, pouka nama kakvi naš, kakva naša sjela treba da budu i čime mi treba da se pozabavimo. I čime naši skupovi treba da se ispune? S kakvim govorom? I kakvim riječima? Naši skupovi treba da se isku, ispune sa govorom Allaha Tebareke Teala, riječima Resula sallallahu alaihi wasallam naređivanje na dobro zikr Allaha Tebareke Teala, a kaže jedan od tabina sve posle ovoga sve posle ovoga što god se govori je batel. Ne imaš od toga nikakve koristi. Ili da naređuješ na dobro, odraćaš od zla, ili da zikriš Allaha te bareke o teala, spominješ hadice i ajete, posle toga ništa od koristi. Vidite, draga moja braćo, kako su učenjaci savjetovali svoje, svoje učenike da paze na jezik. Da paze na jezik šta da govori i kada ga, da govori i kako da govori. Da njihov govor bude odmjeren. Da prije nego što izusti svoju riječ, da dobro prokonta da li je to hajr, da li će od toga biti koristi. A možete zamisliti onda one ljude koji napadaju i vrijeđaju u lemu koja danas truhne po zatvorima. Možete zamisliti one ljude koji su svo svoje vrijeme i svoje jezike kao oštre sablje uperili prema onima koji godinama truhnu u zatvorima talagita. Koji se koji se boje Allaha te bareke ve taala i svjesni su da su sa Allahom dželle šanu potpisali ugovor. Svjesni su da sa Allahom te bareke ve taala trguju. Onoga dana kada su izašli da traže znanje, kad su izašli da traže znanje, potpisali su sa Allahom te bareke ve taala ugovor da će govoriti istinu da će govoriti istinu kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem nemoj da te spriječi govor istine, nemoj da, da prešutiš, znači istinu, nemoj da prešutiš istinu, jer spominjanje istine ti neće umanjiti na faku, niti će ti ubrzati smrt. <coughs> neće ti umanjiti na faku, niti će ti ubrzati smrt. Oni su toga svjesni. I svjesni su ovog hadisa i drugih hadisa sličnih na ovu temu. Zato jesu takvi. Zato jesu ustrajali na pravom putu. I zato su završili u zatvorima. I onda ti dođeš i kažeš da ono znanje što si ti istekao, ono znanje koje ti imaš i što govoriš ljudima, da si spreman reći pred bijelom kućom. Mašalu. Ja ti islama, ja ti znanja. Jedan je tvoj islam i jedno je tvoje znanje. Jedan je tvoj islam i jadno je tvoje znanje. Da ga kažeš pred bijelom kućom. I da bijela kuća ne reaguje na to. To je to, to je islam. U redu je to. To je normalno. Jedno je to znanje. Subhanallah ilazim. I onda kritikuju se, kritikuju se oni koji danas krvave, koji danas daju svoje imetke i svoje živote i koji su sve svoje žrtvovali, koji su sve svoje žrtvovali na ovom putu i da bi uzdigli Allahovu riječ na zemlji. Oni se kritikuju i oni su pretjerali uvjeri i oni su ekstremni i oni su teroristi i to nije islam i to su malo umnici i to su oni koji nisu razumjeli vjeru i to su oni ludi, momci ludi ideja kao kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem eto najgore vam je braćo kada ljudi znaju hadise a stavljaju im džemnije mjesto najgore ljudi kada poznaju stotine i hiljade hadisa i onda ti isprevrće i, po, i poredati hadise gdje im nije mjesto i ti zamisliš da je to zaista tako ti pomisliš da je to uistinu tako e to su vam najgori ljudi da smo htjeli mogli smo ga s njime uzići ali se on ovom svijetu okrenuo pa ga šeitan dostigao i on je zalutao tako kaže Allah te barek o jednom židovu kažu islamski učenjaci da se to odnosi na jednog židova izraelčana koji je imao znanje, znao je Allah te bareke od tala, najuzvišenije ime, pa je se okrenuo, okrenuo se za Dunjalukom i tako ga je šeitan dostigao i doživio je poniženje. Allah te bareke od tala se utječemo od svih poniženja. Allah te bareke od tala utječemo od toga da naši jezici govore ono sa čim on te bareke od tala nije zadovoljan. Molim Allah te bareke od tala da sutra na sudnjem danu se mi ne budemo kajali za ono što su naši jezici izgovorili. Molim Allah te bareke o teala da budemo od onih koji će spominjati njega, koji će spominjati njegovo ime, koji će naređivati na dobro, a odvraćati od zla. Uzvišenog molim da nas uputi na pravi put. Kavu, kavu, hada, estakfirullahi lillakum, estakfiru, innahu huval gafuru rahim. www.pauta.com Soba حوت يرمك صار القيض بردا جنة تزهو بما تهدي الطيوب وطيورا تسحر الرائين تشدو وعطورا راح يسجيها الهبوب وضباء تملأ الروض مرارا منظر كم يدهش العين عجيب شرف لا ينبغي إلا لربي أنت فوق الخلق رحمة Dalje, draga moja braćo, imam El-Ađurri, rahmetullahi alaihi, rekao Allah subhanahu wa ta'ala odabrao je od svojih robova one koje je htio, pa ih je uputio u vjeru. Zatim je od svih tih vjernika odabrao one koje je htio i počastio ih knjigom i mudrošću, podučio ih vjeri i tumačenjem, odlikao ih nad ostalim vjernicima u svakom vremenu i na svakom mjestu. Uzdignuo ih je znanjem i uljepšao blagošću. Putem njih razaznaje se dozvoljeno od zabranjenog, putem njih razaznaje se istina od laži, Putem njih razaznaje se štetno od korisnog, putem njih razaznaje se lijepo od ružnog. Njihova vrijednost je ogromna i njihova smrt je pogubna. Oni su nasljednici vjerovjesnika, za koje čak i ribe u moru traže oprosta. Za koje čak i ribe u moru traže oprosta. Oni su ti, oni su ti čije skupove meleki okružuju svojim krilima. Njihovi skupovi su ispunjeni mudrošću. Njihovim postupcima bude se nemarni. Bolji su od abida, bolji su od pobožnjaka. Njihovi stepeni uzvišeni su, uzvišeni su od zahida. Njihov život predstavlja samo dobitak i profit. Dok njihova smrt predstavlja musibet. Oni postišu nemarnog i podučavaju neznanog. Od njih se ne može očekivati popuštanje i ostavljanje, niti strahovati za pretjerivanje i prelaženje. Njihovim lijepim odgojem popuštaju oni koji pretjeruju, dok lijepim nasihatom popravljaju se oni koji popuštaju. Njihovim lijepim odgojem oni koji pretjeraju, koji su pretjerali, popuštaju. ako su ako smo mi skrenili i ako smo mi pretjerali kako očekuješ da ćeš ti sa takvim odgojom i sa takvim nastupom da ćemo mi, kako kaže rahmetullahi alayhi da ćemo mi popustiti ako tako baš smatraš što ne postupiš onako kako, kako su spomenuli učenjaci da budeš blag i da ljude nasihatiš i da ljude nasihatiš u čemu su pogriješili da ih učiš Allahu u knjiz molim Allah te barek vatela nas sačuva takvih učenjaka dalje spominje El ajuri znači njihovim lijepim odgojem popuštaju oni koji pretjeruju dok lijepim nasihatom popravljaju se oni koji popuštaju sva stvorenja u potrebi su za njihovim znanjem koji im se odazove bit će upućen dok onaj ko se okrene od njih propast će ono što kadijama bude nejasno presudit će po znanju učenih. Njima će se vratiti. Oni su svjetionici ljudima, prepoznatljive oznake u zemljama. Oni koji popravljaju cijeli omet, izvori, izvori mudrosti. Njima se bude srca sljedbenika istine, a umiru sljedbenika umiru srca sljedbenika strasti i zabludi. Njihovi, njihov primjer na Dunjalku poput je primjera zvijezda na nebesima, pute njih hodi sa tminama mora i kopna. Kada se zvijezde ugasi i putnici nas zastanu, a kada zasijaju i osvijetle tmine, putnici progledaju, putnici progledaju i nastave put. Oni su ti svetionici među ljudima. Sijaju kao što mjesec sija među ostalim zvijezdama. Oni su ti za koje poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže da su nasljednici vjerovjesnika i da ribe, da sve moli oprosta za njih i da meleki obhružuju krila svoja kada stiču znanje, podneću svoja krila pod njih. I tako, i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. Mnogi hadisi govori o učenjacima i vrijednostima učenjaka i mnoga je ulema rekla o pogubnosti omalovažavanja učenjaka i kako to nije dozvoljeno i kako to kako je to zabranjeno i kako je to vrlo pokuđeno i spominjući neke primjere i tako dalje i tako dalje ali vratimo se na hadis poslanika sallallahu alaihi wasallam gdje kaže da su učenjaci nasljednici vjerovjesnika i onda mnogi od njih se uzdignu i hoće i govore ove hadise i govore ove vrline koje imaju učenjaci ko sebe kako bi stekli ugled kod ljudi i kako bi bili poštovani da bi ih ljudi slušali. Mnogi od njih ovo govori. I možda, nije možda, nego sigurno, sto posto ljepše govore nek što ja vama danas govorim. Sto posto ljepše govori. I sa jačim dokazima. I sa lancem prenoslilaca. Fino vam to kažu. A zapitaj se, draga moja braćo, ko je onaj koji je nasljednik vjerovjesnika? Nasljednik vjerovjesnika. Ako si nasljednik vjerovjesnika, zašto nisi nas, naslijedio to nasljedstvo u potpunosti? Zašto si naslijedio samo to znanje? Gdje je rad po tom znanju? Ako si nasljednik vjerovjesnika, gdje su ti rane vjerovjesnika? Gdje su ti ezijeti koje su trpili vjerovjesnici? Gdje su ti musibeti što su trpili vjerovjesnici? Gdje su bolovi, udarci, progoni, ponižavanje, pomalovažavanje, izrugivanje, utjerivanje, ulaž? Gdje ti je tu? Ne vidimo to kod vas. Ne vidimo. Ne vidimo. Ne vidimo da vas iko spominje po zlu. Sami kažete da možete to govoriti znanje pred bijelom kućom. Kako je to znanje? Kada je bijela kuća zadovoljna s takvim znanjem? Kada je kjafir zadovoljan s takvim znanjem? Kako je to znanje? Zašto niste naslijedili ono što je poslanik sallallahu alaihi wasallam nosio? Ona crijeva što su mu metana na leđa? One rane I ono gvožđe što je izvadio najljepši čovjek bez prednjih zuba, tako su ga zvali. Najljepši čovjek bez prednjih zuba. Jel vama ko zabio gvožđe, jel vas ko je zijetio, ne vidimo to danas. I mi nećemo slijediti takvi. Mi ćemo slijediti one koji govori i rade onome pošto govori. Mi ćemo slijediti one koji, kako kaže Abdullah Hazan, rahmetullahi alaih, da mu se Allah smiluje. Amin. Kaže, vaše riječi su smrznute. Ne ima od njeha fajde nikakve. Smrznute. Nikakve fajde od njeha nema. Dok ne budete se žrtovali i ginili za te riječi. Allahu ekber. Allahu ekber velilahi hamdu dok se ne budete žrtvovali i ne budete ginuli za te riječi, tek tada će vaše riječi imati pravu funkciju. I tek tada će vaše riječi biti od koristi i slušat će se. Dotad ništa. Smrznute su, zaleđene. Šehul Islam ibn Taymi, rahmetullahi alaihi, nije ugledao plod svoje davi. Nije ugledao, preselio je. E kad je preselio, onda su došli plodovi. Posle njegove smrti kada je se žrtvovao i proveo toliko vremena i u bunaru i svakako i svi usla, islamski učenjaci koji su, koji su učenjaci koji su ljudi koji, koji je umet se povodio za njima su patili i trpili naslijedili su miraz poslanika sallallahu alaihi wa sallam u potpunosti u potpunosti su ga naslijedili i one rane i onaj bol i ono je zijećenje čak i od onih koji su ti najbliži koji su oko tebe ezijećenje, sve su to naslijedili. Zato Allah te bareke od tela jest uzdigo njihov stepen, pa se spominju do sudnjeg dana i spominjat će se. Zato ih Allah uzdigo. I zato će Allah te bareke od tela uzdić svakog onog koji bude govorio istinu i bude slijedio istinu. Jer onaj nama nije, kod nas nije spoznao akidu i nije razumio akidu, onaj koji samo izdefinišeti vaku, jezikom ispadla i to je akida ehli sunneta od džemata. Za nas je razumio akidu onaj koga mi vidimo u praksi da primjenjuje tu akidu. Ako si spoznao da je Allah te barek i otala svemoćni i da se na njega trebaš oslonjati i da je on taj u čijim rukama je sva vlast i da je on taj koji pomaže svoje robove i da je, onaj, da je on taj koji se koji se obavezao da će pomoć vjernike i da, onaj ta, da je on taj koji ne krši obećanja, zašto se onda bojiš? Zašto se bojiš primijeniti ono znanje što si ga stekao? Zbog čega? Zar se ne oslanjaš na Allaha te bareke vetala? Zar nisi pročitao kazivanje o vjerovjesnicima? Pa kada Nuh a.s. kaže svi se okupite i navalite na mene i nemojte mi dati nikakve prilike vi i vaša božanstva i naudite mi odma sad Zar to nije istinski tevekul na Allaha Đelešanu? Isto tako Šaib a.s. Hud a.s. Isto tako. Izazivali svoj narod. Okupte se, hajte, navalite na mene. Da kebe buhu, kaže Allah te barek Pa su ga ulažu terivali. Wa ne džejnahu, pa smo ga mi spasili. Wa ne mahu fil fulk. I sve one koji su bili sa njim. Pa je žaljnahum halaife i učinili smo ih halifama, učinili smo ih halifama na zemlji. Bili su predvodnici, zato što su drugi bili uništeni. Ako si to spozna, i ako znaš ove predaje, i poznaješ Allahova savršena svojstva i najljepša imena, i upoznao si ga kroz to znanje što si sticao godinama, zašto to ne vidimo na tvojim dijelima? Zašto? Zato jer poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže u tijelu ima jedan organ. Ako je on zdrav, zdravo je čitavo tijelo. Ako je on bolestan, bolesno je čitavo tijelo. Kako taj organ nije naredio tim udovima da primenjuju ono što je Allah te barekatela naredio? Kako taj organ nije naredio da ono što si spoznao da primjeniš u praksu? Nije organ zdrav. Uvukla se bolest u srce. E to je najve, to su Ibn Kajim Rahmetullahi Aleyhi kaže da oni grijesi, grijesi srčani su gori od pijenja alkohola, zinaluka i prostitucije i, i, i svih velikih grijeha. Velikih grijeha. Grijesi u srcu su veći grijesi od pijenja alkohola i zinaluka. Zašto? Eto, vidimo zašto. Vidimo zašto. Jer onaj koji pije alkohol, svi znaju da on pije alkohol. I svi znaju da, da je to grijeh. I neće on imat puno uticaja. Ali onaj koga je srce bolesno, a na njegovim udojima vidiš vidiš naznake islama, vidiš da ima bradu, vidiš da je obučen kao musliman, pomislit ćeš da je on od hajra. A on je u stvari gori od onoga koji pije alkohol. One stvari koje on čini i što odvraća narod, jeste gori od tog grija. Molim Allah te bareke o teala da nas sačuva ti zavod. Molim Allah te bareke o teala da nam pomogne da slijedimo njegovu uputu. Molim Allah te bareke o teala da nam zabludu pokaže zabudom, a istinu istinom i pomogne da slijedimo istinu. Molim Allah te bareke o teala da pomogne one koji se bore na njegovom putu. Molim Allah te bareke o teala da oslobodi našu ulemu iz zatvora. Molim ga uzvišeno ga oslobodi našu ulemu iz zatvora. Molim ga te bareke o teala da oslobodi našu ulemu iz zatvora. Molim Allah te bareke o teala da ih učvrsti, da ne popuste i da se ne vrate gori nek što su bili, molim Allah te bareke od tela da se vrate bolji i čvršći i da i on te bareke od tela osnaži i učvrsti u njihovoj vjeri i da im olakša musibete i nevolje. Molim Allah te bareke od tela da ih izbavi iz zatvora talavita. Molim Allah te bareke od tela da pomogne one koji se bore u ovim zimskim danima, u ovim hladnim danima koji se bore da Allahova riječ bude gornja. Molim uzvišenog Tebare Kevetala da ih pomogne, da ih učrsti, da ih obskrbi. Molim Allah te Tebare Kevetala da ih obskrbi mudrošću, pronicljivošću. Molim ga te Tebare Kevetala da utjera strah u kosti nevjernika. Molim Allah te Tebare Kevetala da utjera strah u kosti nevjernika. Molim Allah te Tebare Kevetala da pomogne one koji se bore na njegovom putu i, nas, i da i nas sastavi sa njima. Rekao ovo, a molim Allah te bareke ve ta'ala da oprosti imeni i vama i posljedna dova je Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Aqimu salam. putevi će biti zatvarani. Ostaje samo put vjernika. www.pautalk.com Soba put vjernika posjetite nas na www.fazomislama.com Nudimo vam javne tribine, razgovore, pitanja i odgovore sve u cilju širanja Allahovog svjetla i njegove Jelešanog uzvišene riječi. uzvišene riječi. Soba Put Vjernika vam nudi široki izbor predavanja eminentnih profesora islamskih nauka našeg govornog područja, kao i poznavalaca aktuelnih dešavanja muslimanskog ummeta. من راحة فدع الأوطان واغتربي ما في المقابل ذي عقل وذي أدب من راحة فدعي الأوطان واغتربي سفر تجدع وطن عمن تفارقه Svi će biti Ostaje samo put vjernika.